กเราก็ปฏิบัติธรรมกันหลายวันแล้วเร我们在一起用功已经好几天了。 ความรู้ความเข้าใจก็คงมีมากขึ้นกันทุกคนนะอืม哎就是了解了应该了解了很多了知道也很多แต่บางคนก็ยังสงสัยยังอยากรู้ว่าเออเราปฏิบัติได้ขั้นไหนแล้วอ่า还也有一些人在怀疑啊用功啦修行啦到哪啦嗯 การบรรลุธรรม การเห็นธรรมเป็นแบบไหนนะ อืม降华悟道啊开悟啊是怎么样的นะ ในภาษาไทยเนาะนะบางทีเราพูดกันว่าการเห็นธรรมนะคำว่าเห็นธรรมคำว่าธรรมเนี่ย มันมันมีสองความหมายนะธรรมเนี่ยคือการกระทำ คำหนึ่งอีกก็ธรรมะแต่มันออกเสียงเหมือนกันธรรมคือกระทำกับธรรมคือธรรมะ แต่ออกเสียงว่าธรรมเหมือนกันแต่แล้วคือเห็นธรรมคือคำไหนนะอาจารย์คือการกระทำหรือว่าธรรมภาษาไทยมันดีไงออกคำเดียวได้สองความหมายเลยก็น่ะก็งหวะทา它在他那个太乙里面降华是一个 这一句里面有两个意思，一个就是降嘛，一个就是行为，啊，就是我们的言行举止，哎，用功举止，这个。就是，啊，见กายมันทำ，กาย，กายเดินก็คือกายจะทำใช่ไหมเห็นยกมือก็คือกายมันทำที่จริงถ้าเราเห็นกายมันทำก็คือเห็นธรรมะเหมือนกันนะอ๋อ，就是我们身动心知道。 啊，我们身动心知道，看到我们的身在动，心知道也是叫做降法。เห็นกายมันพูดนะถ้าเราเห็นกายมันพูดก็คือเราเห็นธรรมนะธรรมะเหมือนกันเห็นกายพูดกายอ่ามันพูดนะคำพูดออกมา就像我们的看到我们的身有就是有语言说出来嗯也是叫降法 เห็นใจมันคิดเนี่ยเห็นใจปรุงแต่ง เราเห็นมันใจมันทำนะ มันทำงานของมัน เราก็เห็นทำมะเหมือนกัน อ่า看到我们的心在打妄想我们的心在工哎就是有有启动有在工作那么这个也是叫做法教法看到法นี่แหละนะ ถ้าเราเอาหลักแบบนี้นะ การเห็นธรรมก็คือเนะ่ยเห็นกายวาจาจิตใจมันทำงานนั่นแหละคือคือเราเห็นธรรมะอืม其实要说核心呢就是说我们的身口意就是我们的身跟心跟口他们的言行举止他们在做这个也是就是也是叫做看到法บางคนไม่เข้าใจเห็นธรรมะต้อง เห็นแสงสีต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะ有些人他不了解，他认为以为看到法就是看到光。การเห็นธรรมแบบนี้แหละ มันตรงตรงมันซื่อๆมันเป็นปัจจุบันเลยอ่า这个叫看作法，看到法呢，看到法呢，就是非常的真实实在，就在当下，就在我们的生跟心。เพราะมันเห็นเป็นเรื่องของ กายกับใจมันทำนะมันไม่ใช่เราทำอ่า看到身跟心在做但不是我在做ถ้าตาเนื้อเนี่ยสายตาหรือว่าความคิดแบบคนธรรมดาเนาะมันก็จะรู้สึกว่าเราทำนะเราเดิน เรากิน เราพูด เราคิดนะ 那如果是一般的普通人，没有用功的人，一般常人的话，他就会认为是我在想，是我在说，嗯。ต่อไปมันก็จะเป็นเราเจ็บเราคิดไม่ดีเราทุกข์接下来他就会想，就会想着是我在痛，是我在想，是我想是我内在里面想的不好，起的不上念，就会苦我在苦。 ช่ไหม แต่ถ้าเราเห็นอ้อเห็นกายเขาเดินไม่ใช่เรา เห็น เห็นใจเขาคิด เห็นใจเขาทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์那我们如果是看到身在走是身不是我我们看到心在想是心在想不是我在想那么我们就ดูดีๆที่นั่งเนี่ยดูว่ามันเป็นรูปหรือว่ามันเป็นเรานะ 啊，我们好好看一下，在做的这个是啊，是一个身相还是我？ที่มันฟังอยู่นะนะกายใจมันฟัง หรือว่าเราฟังนะอ่า我们要好好看一下，在听的是身心在听还是我在听？嗯，ที่มันสงสัยที่มันคิดตามเนี่ยใจมันคิดของมันเอง หรือว่าเราคิด 嗯，我们有疑问，我们有怀疑，心起了念，是心在哎在起念，还是我在想？เนี่ยพยายามกลับมาดูแบบนี้บ่อยเห็นโอ้มันเป็นเรื่องเออกายมันนั่งอยู่นี่นะกายมันนั่งเราก็กลับมาดูบ่อยๆ我们要常常回来看回来看哎坐的这个是身身在这里坐坐着 หรือรับแม้แต่บางคนดูลมหายใจนะก็ดูเนี่ยดูกายมันหายใจเข้า ดูกายมันหายใจออก ไม่ใช่บอกว่า เราหายใจเข้า เราหายใจออกอืม或者有些人他在观呼吸我们看到呼吸这个ย它是自然呼自然吸啊不是我不是我在呼吸อันนี้แหละถ้าเห็นอันนี้มันจะเรียกว่า กายนะสักแต่ว่ากายไม่ใช่ สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอ่า那如果我们是这样看的话，你就会看到这个身只是身，身不是我。เห็นกายนี้นะ ก็เห็นกายอื่นๆก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่า อันนั้นกายเขาอันนี้กายเรานะอันก็รูปเหมือนกัน ก็เป็นกาย ก็เป็นแต่กายเหมือนกัน我们要看到这个身，它只是一个相，它不是我。身就是身， สา是他，真า他。ถ้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอะไรไปสำคัญมั่นหมายแล้วนะ มันก็ไม่มีปัญหา那如果没有我这个身，没有我，那么就没有什么，没有什么大的问题了，没什么问题了。ความทุกข์มันมีนะ แต่มันไม่มีผู้ทุกข์有苦，但没有一个我在苦。ความคิดก็มีนะ แต่มันไม่ใช่ว่าเราคิด อ่า有妄念但不是我在有有有妄念有想但不是我在妄不是我在想เนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้นะ มันจะสบาย那如果我们能看这样看到呢，那就很轻松了就舒服了。คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี้ยเราก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเป็นตัวเราเป็นผู้ทุกข์เลย 啊，在我们身心上面发生的一切，它并不是很重要啊，因为它不是我，不是我在苦。ดูดีๆที่จริงทุกการกระทำทุกการปฏิบัตินี่แหละมันสอนตัวนี้ทั้งหมดเลยอ่所有的一切所有的一切就是我们的是言行举止所有的一切出现的都是在教导我们的法ที่บางคนนอนไม่หลับนะ มันนอนไม่หลับมันก็เป็นเรื่องของกายนะ 嗯啊，有些人他睡不着，睡不着他是生的事情。李文坤，他没睡，他没要睡，问题就是他的心不想睡。 <laughs> 啊，或者有些人他不，他还没，他不想睡，啊，那是心的事情，因为心还没有想不想睡，那不是我。哎，他嘟嘟哦，睡不着。 บางทีก็เป็นเรื่องของกายบางทีก็เป็นเรื่องของใจ ไม่ใช่ว่า โอ้เรานอนไม่หลับแย่กังวลทุกข์ใจอืม睡不着，睡不着，哎，睡不着是生的事情，也是心的事情，不是我啊，那么就不用去打乱，不用去胡思乱想，就不用苦。มันคิดก็เหมือนกันนะคิดไปเมืองจีนเนี่ยมันก็คิดของมันเองนะ想也是一样 思想也是一样，因为你想到，哎，就是打妄想，想到中国去了啊，那是他自然的想，不是我在想，也是一样的。吔，马们吼呐，我们哥被冻寒，马们们เอง呐。啊。猫吼。狗在外面叫了，那是狗它自己在叫啊，我们的不用去，因为它叫啊，内心里面喜欢了。呵呵呵，บางคนเฉยเฉย，它就变成他们เอง呐，啊。 他是自然的，那是他的，那是那是他的事，啊，有些人他就很爱，就是很静的，就是不会受影响。那，我们能听到呢，就是非常正常，就是很自然的。那有谁听不到呢？那就不正常了。 <laughs> 但是听到，我们喜欢，我们 มันไม่ชอบเนี่ยบังคับไม่ได้那如果我们听了以后呢，有喜欢或者不喜欢，或者很平常啊，那我是我们没办法操控控制的。หน้าที่เราก็คือเพียงแค่รู้มันอย่างที่มันเป็น我们的责任只是知道而已。น่ะชอบก็แค่รู้ ไม่ชอบก็แค่รู้ จบแค่รู้อ่า 喜欢知道不喜欢知道知道也结束了อันนี้เรียกว่าเราเห็นละเห็นเท่าทันจิตใจละอ่า这样呢我们就叫做看看到了看到我们的心了看透心了เนี่ยปฏิบัติธรรมนะมันตรงตรงมันซื่อซื่อที่ตอนนี้เลยนะอ่า用功修行呢就是很很直接的就在这里เห็นธรรมะนะก็คือเห็นทุกอย่างที่มันแสดงในกายในใจนี้แหละนะ 看到法，就看到我们身心上面所呈现出来的所有的一切现象。哎，它代表它、法、质，是安那塔，它就是它自己。啊，所有的一切现象，它是自然发生的，啊，它是无我的。嗯，我们不能控制它，越想控制它，就越痛苦。啊，我们没办法去操控控制它，你越想控制它，就越苦。 ใช่ไหม แต่ถ้าใครเห็นเออ พอไปบังคับแล้วมันเป็นทุกข์แล้วถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ปล่อยไปมันเป็นทุกข์ก็ได้นะ那如果我们有谁看到以后我们要去控制它、操控它，然后辛苦了，那你看到苦了，放下也好，也可以。นะหรือบางคนเห็นเอ๊ะมันเอดใจทำไม เมื่อกี้เฉยๆตอนนี้มัน มันมีความคิดขึ้นมาหรือมีความพอใจไม่พอใจขึ้นมา เห็นมันเปลี่ยนแปลงแสดงตัวการเปลี่ยนแปลงให้เห็น นี่ก็ได้เหมือนกันอ่า或者我们有些人他刚看到刚才看到的是呃很安静心里面很平常可是过一会呢又有满意不满意高兴不高兴成像出来给我们看啊这也可以呢我们看到了也是看他自己内心里面出现的现象เนี่ย เราเห็นทุกอย่างนะถ้าจะพูดง่ายๆก็ เห็นมันเกิดขึ้น แล้วก็เห็นมันดับไปอ่า看到什么都好其实要说简单的说就是你看到所有一切现象的诶升起然后看到它灭掉ไม่มีอะไรมากกว่าแค่แค่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป没有什么比这个更多更多看的了就是看到它啊升起然后灭掉

我们内心里面所升起的一切现象而已。เวลามันมีความสุข เราเห็นจิตที่มันไปประคองความสุข หรืออยากให้มันมีความสุขต่อต่อไปไหม当我们开心、开心幸福的时候，我们就想要这个开心幸福的维持下去，永有永恒下去。เวลามันเบาเวลามันสบายเราก็พยายามจะรักษาเราอยากจะประคอง ความเบาความสบายไว้ไหม当我们有轻松哎舒服的时候，我们就想要去保持这个轻这个轻松舒服，一直保持下去。เวลามันโกรธ เราไม่พอใจตัวเองที่โกรธไหม啊当我们哎生气的时候，我们就不满意自己的生气。有没有不满意自己生气？เวลาคิดไม่ดีเนี่ย รู้สึกเหมือนเจ็บใจหรือเปล่าที่มันคิดไม่ดีอ่า当我们有时候起不上念的时候我们的心就会很疼很疼อันนี้แหละคือความอยากนะไม่ว่าทั้งทั้งอยากดี หรืออยากจะละไม่ดีเนี่ยมันก็คือความอยาก这都是欲望无论是哎好的我们想要的或者不好的我们不要的都是欲望 แต่มันอยากขึ้นมาเนี่ยตอนแรกอะเราไม่ทันหรอก แต่ให้เรารู้ทันมันทีหลังอ่า这欲望刚升起来的时候，我们我们还我们的力量还不足，还看不到。但我们它升起以后，我们看到它。การภาวนาไม่ใช่ว่าทำใจให้เฉยทำใจให้นิ่ง修行用功修行呢，不是让我们的心很，不是为了不心 安静，或者我们的心很宁静。แต่ภาวนา คือ เห็นใจที่มันไม่นิ่ง เห็นใจที่มันไม่เฉยนี่แหละคือ ภาวนาแล้วอ啊用功修行就是为了看到我们的心不安静的心不宁静的心这个就是在用功啊มันก็ มันไม่ได้ยาก แต่เพียงแต่ว่า เราคอยหมั่นสังเกต สภาวะที่ใจมันมันทำงานอย่างไรบ่อยๆนะอ่า这个不难我们只要去好好去体会去体验我们哎内心里面的各种各种哎现象就可以了เเราก็จะเห็นโอ้ใจมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใจเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นนะใจมันเป็นของมันเองนะ然后我们就会看到哎心它是这样的它自然是这样的它是自己这样的 无ช我。เห็นแล้วก็ หัวล็อกยอะมันอ่า看到以后我们对他笑笑笑着他อ้าวก็มันเป็นของมันเองนี่เราบังคับไม่ได้เราก็ทำได้เป็นแค่ดูมัน ไม่มีอะไรมากกว่านี้อ่า我他是这样的我们没办法去操控他我们唯一能做的就是去知道他而已แต่การหัวเราะมันเหมือนกับเรา อยู่เหนือมันแล้วมันหลอกเราไม่ได้แล้วอ่า我们对着他笑就是我们超越了他他没办法骗我们了พระพุทธเจ้านะ ตอนท่านเนี่ยบรรลุธรรมท่านก็พูดกับตัวเอง โอ้เนี่ยช่างผู้ปลูกเรือนนะเราเห็นแล้วต่อไปเจ้ามาทำเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วนะ佛陀当他见到法的时候他就这样对自己笑着说：“啊、哦，我看到他了，哎， 他说的就是，哎，他自己是这样升起来的，哎，我再也不会，哎，被他骗了。嗯。สร้างอะไรสร้างสภาวะเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะ升起什么升起来呀？我们内在里面的，哎，心里面出现了各种各样的现象，是这样的，是那样的啊。ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมันก็เป็นทุกข์ 无论是怎么样的下相都是苦。หลวงพ่อคำเขียนเลยบอกว่าไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันมันเป็นที่สุดเลย刚家长老告诉我们说不是什么跟什么อมันเป็นที่สุดนะ这是最就是最哎最高的境界สภาวะที่ดูที่เห็นนี่แหละมันจะไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่า所有一切内 内在里面出现了各种各样的现象，它不是什么跟什么。นะที่จริงเนี่ยพูดถึงที่สุดแล้วนะแต่จริงเบื้องต้นที่เราปฏิบัติที่ว่าให้เห็นเนะ่ยเห็นกายมันทำเห็นวาจามันพูดเห็นใจมันคิดเนะี่ยมันก็คืออันเดียวกันอ่า那说到诶是最高的境界，最后的就是那个诶最后的结果就是诶没不是什么跟什么，但 刚开始的时候，我们也是这样看到，看到我们的心，哎，看到我们的哎身，看到我们的心，看到我们的意，啊，嗯，哎，那个话，该哇扎张楞该张。เห็นกายมันพูดเห็นว่าเออเห็นกายมันทำเห็นวาจามันพูดเห็นใจมันคิดนะ看到我们的身在做，看到我们的哎在说，我们的心在想。 那种的口在说心在想ที่เห็นแบบนี้แหละ มันก็คืออันเดียวกันเพราะว่าเห็นแล้วมันไม่เป็นมันก็คือเหมือนกันเลยนะ只是这样看到而已看到以后不成为ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นเราพูด ไม่เป็นเราทำไม่เป็นเราคิด แต่เห็นมันเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจ看到的是 生的色、心的色，不是我在做，不是我在说，不是我在想。นะกิเลสเนี่ยมันมันมันเหนียวแน่นกับความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละนะมันมันมันผูกมันติดมันยึดกับสภาวะความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละนะ王老习气呢，他就是这样来，哎，使我们是去执着有个我，有我，有这个身。 ให้เราดูมันเฉยๆดูเป็นแบบเหมือนไม่ให้ค่าอะไรมัน我们只是去知道它就好，去看到它就好了，不要给它任何的价值和意义。บางทีถ้าเราดูไม่ดีนะมันจะกลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์นะ那如果我们没力量不具足的话，那么我们就会成为很苦的人、乐的人。บางคนพอปฏิบัติไปนะมันก็มี

เห็นแบบนั้นเราคิดแบบนั้นอ๋อเราก็รู้สึกละอายการกระทำที่ผ่านมานะอ่า但如当我们如果我们是看到这样的话，我们就会看到，哎呀呀，这些都是过去的行为。那เราก็เห็นแล้วเราก็โอ้เราก็อาจจะเห็นความไม่ดีตัวเองเนาะที่มันผ่านมาอ่า我们看到自己过去，嗯，经过过去做一些不好的事情。มันก็ดีนะ มันก็ดีที่เราเห็นเห็นความผิดความพลาดของเราเองในอดีตนะ这也是很好，因为让我们看到我们过去的不好之处。แต่คราวนี้เห็นอีกทีหนึ่งว่าเห็นว่าตอนเนี้ยมันกำลังไปคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องนั้นนะ但是我们最重要的是要看到我们现在正在想着过去不好的事情，那 就是现在扶起这一面来想的，要看到这一面。ถ้าเราเห็นปุ๊บอ่ามันก็จะจบปั๊บความรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆไปโทษคนอื่นไปโทษตัวเองอะไรต่างมันก็จบที่การเห็นละ那如果我们看到这一面的话，我们无论我们是对去抱怨别人或者抱怨自己也好，它马上就灭掉了。หรือบางทีใจก็เป็นบุญอยากจะ ช่วยคนนั้นอยากจะสอนคนนั้นคิดถึงเขาสงสารเขา啊，或者有时候的心会起很多的念上念啊，想要去帮助这个人，也想要去帮助那个，哎、啊，就会想到很多，哎，很多好的想法。แต่ดูไหมว่าตัวอยู่ที่นี่นะแต่ใจไปหาเขาแล้วอ่า但是我们忘记了我们的身在这里，可是我们的心去找他们去了。 ตัวอยู่ที่นี่ใจไปอนาคตแล้วนะอ่า我们的身在这里可是我们的心跑到未来去了ถ้าย้อนกลับมาเห็นว่าโอ้ตัวอยู่นี่ แต่ใจมันไม่อยู่ด้วยเนะี่ย อันเนี้ยถูกต้องเลย那如果我们回过头回转过头来看到自己哦我身在这里我的心跑到老远去了啊对了现在就对了เห็นกันไหมเห็นแบบนี้บ้างไหม我们有没有这样看到啊看过 นะที่จริงมา ก็เชื่อว่าพวกเราก็พอ จะเห็นธรรมะกันบ้างแล้วนะอ่าอ่า我相信我们大家都已经有看到法了แต่เห็นบ่อยๆแต่เห็นอย่าไปยึดว่าเราโอ้เรา ดีเราเก่งเรานั่นเรานี่ละนะ但是看到了，我们不要去执着，不要去想自己，哎，我很我我很厉害的我看到了，我我怎么了啊？การเห็นจริง ๆ เห็นแล้วมันปล่อยเห็นแล้วมันจบ เห็นแล้วไม่ยึดนะ真正的看到，看到以后，他就是放下了，放不会去执着它。แต่ถ้าเห็นแล้วยึดนะยึดเอาเอาเนี่ยมันมันไม่ใช่เห็นจริงๆนะ那如果我们看到以后呢，我们还要还要去执着于它，那么这不就是这不是真的看到吗？นะดังนั้นการเห็นจริงๆ การเห็นธรรมะก็คือการเห็นตัวเองนี่แหละนะ 真正的看到法就是看到自己而已。เห็นความยึดมั่นถือมั่นเห็นตัวตนที่มันแสดงขึ้นในกายในใจนี้นะอ看到我们执着粘着，看到我们生理样色相的法出来给我们看。เห็นแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางมันก็ว่างของมันเองนะ看到了以后我们就放下心它就自然清净了นะอ่ะก็ฝากไว้นะออืมยู่ใต้พ嗯，就拜托大家。